а, малко да се насмеем, значи, оформност на бракот, а, загинава троица от горе на небето и го пита, айде как ти, нали, айде седи Петър там, кой е на братка, вика ти, служен ти верен и беше ли? И човек вика верен. Вики, аз вика друга жена, нито чепнах, нито погледнах в живота моя. Мъж. А? Мъж за кой ще всеки една жена ми се кава да бъде? мъж на Ян Машимов, му вика, Свети Петър, а, брат ми, <laughs> един от редките си на тебе, ето Ролс Ройс там, къде ще го гледаш, големият, да си го возиш цяла вечност, тук не знаят. И човекът си го запалил Ролс Ройс, са вози на блог надолу. Другият му вика, ти, и аз вика, моята жена еднъж аз валих, ама вики, по стой и извиних и признаях. И така, вика, е успяваме, вика, е фал на Господ да се средме, ми опрости, вика, и от ще вика, нели, немаме проблема, брак. Вика, ти пак добър си, вика, ама не, сега грешила еднъж, вика, на тебе това мерци да се те, вика, вземеш, го возиш. И му дават мерцес, да го вози човекът, се го вози мерцес, но трети от вика, ти, и аз, вика, от вики, сите, много ми са са вики жените, ще да правя. И как вики жена ви дух, вики е право, вики грешни мисли, вики много път, не знам колко път вики има и е на жента. Много. Си признавам вики. И сега на тебе вики е той юрто, с той юрто се возиш. И се возят вола с юрто. А знаете ли вие, ба? Не, не, не. Лош мъж, лош мъж. За юго. Цяла вечност в нея приказана. Югословен. Е, и... Югословен. Са возят и едно време са ногите са возят са мерцедесът и медни семафора, така не ли лево, десно, се изтъкват. И му вика, дай да пием пълно кафе, не нали, ми са видели и застанат в един локал там по пътят и гледат на приятел от Ролс Ройс, паркиран пред локалът. И в левът и го гледат. Влас пак да стъпна. Маст, така, потонан. Ще обидя, брат, че значи ти толкова разочара. Ролс Ройс цяла вечна, сега супер. Най-голем кредит взема на си тъп по фалия. Си ти викат браво. Аз велики шо. Съвозвам с Ролс Ройс, тя гледам ги там моите. Су... Роля. <laughs> Югото е по-добро. Югото е по-добро. югото е по-добро. А, успех е в днешно време една жена и един мъж да останат заедно 20 години. Скоро слушах една поръка на интернет и беше на конференция, дека ще бяха се служителя и говорник откажува така. В днешно време ќе падна некои служител и тенденцията е сите да говорят за него. Е, таков, ваков. Дълмацо камен. И са, го кажувам во не заради то, за друго, него само спомна един, един брой за во Америка, дека ще кажува, в християнските бракове 50% се разведават. Е. И вики, ще сакам да кажем, вики, не само големи служители се разведават, или, а грешат работа, него вики малечки, него и верните. Затова а, и стапката на разът е по-голема в църквата, колко го светят. За жал. Значи колко са замлачени вредностите, дори в християнскиот свет, на некои места така да ние може да свикме, е, в Америка така нали, им трябва нали, да бидме субистински нали, македонски, не християнски, него македонски дух, нека му умре. На мен е аз ставам на комшията, двете. Нали? Ама сакаме да, да, да разберме от и ниските вредности, неправилните вредности, ке тропните на нашата врата. Нели? Да. И прашенето как ние ги съпоставяме. Затова важно е, когато се събираме, изобилме и да бидме тука. Оти може да бидме тука, а да не сме. Да бидме тука, а да не сме. Ки прочитме от Евангелието на Йован, 20 глава, и за, то, за тази цел ки замолим да станеме. Не за но и за Божието Слово. Знаете на какво кажа, май да станем? Старозаветна практика е, кога се чита Божието Слово, Божият народ да стане да го поздравя по този начин. 20 глава, 19 стих. Ивоне ще ни помага да не задремеме, да не, да не почнем да изпълнеме батериите. А вечерта на истият първ ден от седмицата, додека вратата, къде ще бяха собрани учениците, беше затворена, затворена поради страф от евреите, Исус дойде, застана насреди им рече, мир вам! Откако го рече тоа, им ги покаже раците и ребрата. Учениците се зарадуваа кога го видоа Господ. Затоа Исус пак им рече: Мир вам, како што ме прати таткото и јас ве пракем. Кога им го кажа ова дувна на нив и им рече: Примете свет дух. На оние на кои што ќе им ги простите гревовите, простени им се. На кои ќе им ги задржите, задржани им се. А Тома, наречен близнак, еден од 12 темина, мина, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа: Го видовме Господ. А той им рече, додека не ги видам раните от клинците на неговите раци и не го ставам моят пръст во раните от клинците и не я ставам моята рака меѓу неговите ребра, нема да поверувам. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде застана сред нив и им рече, мир вам. Потоа му рече на Тома, дај го твојот прст ваму и види ми ги рацете и дај ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биде неверен, туку верен. Амин. Амин. Сега може кой саки да стои, да седне. Кой саки може да се треме. Свободен избор. Гледаме една, една общо позната епизода после Воскресението на Исус, во која шо негавто ученици Гледай, и ние сме негови ученици. Собрани заедно, са чуда чудо направят са нивниот живот. Имаше момент во кой шо си имаат планове за своят живот, од на тоя факултет, после тоя, ако им се насмя сректа, или ако се вправят партия, ки ги вработат там. И, нели, може би во, да девојка ще ме се ареса пак моя, пък и да живота тубовки, направим семейство и така нанаки. А, и в един момент сръкяват един характер, кой ще дека них и изгледа малко некото други, не е обичен. Видуват во него нещо повеќе. И се викат, могуче ли е он да е тоа? И почнуват да го следат. Остават се. Четме на почетъкът на Евангелията как некои оставия мрежи, го остават бизнесът, некои оставия родителя, некои оставия жени деца, шо има. И тръгнават да го следват во характер. Со идея, со очекување от освари, ако он е тоа и ако во бизнес успее, много вероятно може да завършат като министри во владата што ќе са Формира. Формира. Кой каков министр? Али? Министр. Во малечка ръка Мерцедески се возят. На семафор тук и застанават за он да помине. И се случват невероятни неща. Дека и да одат, люди се собират около них. Много често и на големи софри седнани, са богати люди живели, живели, дали на видните места местоти, главните са них. Шетат. Чуда се случуват. Много често чуда се случват. За в един момент да се сочат с нещо, що накрай памет не им ида. То е от и главният характер, на кой ще, да кажем, уложиле се, им кажи, вот трябва да биде раснан, и трябва да бъде погубен от листа на земята. Толкова силно им зазвучва това нещо, че дори не, не успява да го дослушат от им живот на третия ден трябва да възкресне. И иде момент, в който ще да се разберме, вие бе ученици, кой ще оставия се, за да го следат него. Не знам дали ние им оставано се, за да го следме него. Ние в днешно време има, има проблем, кога някой ги напогледне на криво, или кога някой ги не се насмее, или кога някой от тук от кафички каже, я <laughs> и вие, и вие са там каквите. И, или комшиите, кога ги не се насмеят. Нали? Беа дечки да, спремни за да платят цента. И в нейната математика беше, от и они може да го добият да добият славата, да го добият венецот или да добият крънта на нещо, без при това да бидат на кръстот. А цента, що ние сакме за славата, цента, що ние сакме за Господ, да наовенчи или да накърни се на дадена позиция, да на благослова с даден благослов, духовно кажено, власт или авторитет, ама без кръсто. Ние сакаме да добиеме без да страдаме, без да платме. И не иде вистинското без да се плата цента. На вие дечки, ученици кои ще бяха се оставили, Божи люги, не им беше разбрано това нещо, което ще и на нас често не е разбрано. Ние сакаме да бидме като Дейвид Вилкерсън. Вау! И аз ке ви кажам, те бех на конференция на Дейвид Билгерсон и видях с мои очи стотици люди как наистина си украшат да стигнат напред за кой човек като правеше повик за молитва. От на няколко пъти аз бех между тия стотици. Много силен, здрав мъж. Ма ние му бъркме, ке му найдеме. Ама говорим от и го стиг на мене. На Икс люди. И може да кажем, да кажем, аз сакам да бивам като това, аз сакам да бивам като това. Арно, ама нештото са ние е да гледаме секоја неделя Джойс Майер, Невероятна жена. И може би некои от вас се кажат, и аз да бивам таква. Говоря на милиони други. помага на милиони други. Ама не гледаме каква цена платила или каква цена платил човекът, на каков кръст е бил раснан или е бил разпнуван всеки ден за да стигне или да биде да му биде доверен авторитет, за кой Шанели от страна ние купне име. Исус се остварва целта. Оден на кръстот, плаке, го погребват истите ви ученици. Го откачват от тия клинци, кои ще бяха забодали в неговите ръци. Го положват в гроб и го остават. И що направят они? Петър вик и аз, Юда, като първи се самоубия. Един от них, кой ще беше дел от сите тия чуда, ще случува. Один извърши самоубийство. Петър си вики аз кем? Риби му боли тук главата малко да се релаксирам. ли? Нали? Люк е, дойдат на риби ловът. Сега не е съответно време много вода. И много вода на нали? ден. Замислете в Македония на толкова вода. Да няма вода. Да няма вода. Е. Парадокс. И тук и дружеството са него викат и аз ги давам с тебе. И неколко стануват от риби да ловят. Защо? Заради това, защото там са усекят сигурни. Това е нещо, че го знаят. Се им се сруши. Се им паднало вода. Си вика, това не трябваше така да изпадне. Що правим сега? Не ще ни се смеят, него як не разберат, дек сме може да отепат и нас. Тома се съмнева, си вика, ва, я така, я не И аз ти ще правим. И ние гледаме другите сте ще оправят и поставихме викме, во, така, това, така, нали? И ме ма бече да направяме. Ама други сте остави. И аз и ти ще оправяме. Исус е разпнан и е погребан и не знаят от е възкреснен. Не знаят от е възкреснен, от са изплашени и са скриени и са затворени некъде и само се въртат и гледат от некъде да не дойде нещо, ще ки биде закана по нейните живота. Скриени и изплашени, ама Божи люди. Срамота ли е в днешно време да бидеш изплашен? За колко люди между нас тук няма да се срамуват да кажат страх ме, е да биде изплашен, да покаже емоции. И аз би кажал не сите има меѓу нас кои што некој пат не сакаме да си покажеме емоциите, не сакаме да наведат и плакме. Не сакаме да покажеме слабост от неј страх. Не сакаме да покажеме немок от неможно да се справаме со, ситуацията. Ние можеме, ние знаеме, ние умееме, ние сме Божи люди. Ние сме нон-стоп на върват. Дали? Мижи митрето води Сакам да предизвикам внимание на начинът, по който ние се представяме не надефинира нас истински. Психологията кажи ти, ние сме двойца, някой път е троица, <laughs> ама генерално вземано двойца, кой ще е един от вестински аз и един от и аз ще го представям. Той ще да го гледа. И вие се викате, Зоки е таков, ваков, супер а не знаете, сварите, аз съм по-добър от Ошевин. Е, е, е. Ето се. Не плакам. Не съм... Ако кажа хинък, ако кажа хинък, не ще да се насмеете дълго гласно. Оле ма знае. Оле ма знае. Она е всеки ден с мене. И, и Господ ма знае, ще е много важно. Ама най-синта е това, от Господ и тебе те знае не знае. Амин. Господ не знае. И Господ си ги знаеше и тия ще ги отбра. 12 във първо време. И вика там как ще бяха изплашени, там как ще бяха скриени, там как ще бяха затворени. во нашите най-големи несигурности и грижи и страхове, Библията ни ти Господ дойде. Не ли е то невероятно? Ние читаме сведоща, слушаме сведоща, книги пишуваме, как сме го недели Господ. А вистината я осварят и е Он на найде. Он дойде, за да го спасе, да го найде и да го спасе загубенто. Каков невероятен Господ има. А, и знае как да изпадне на отворена сцена да им влезе в заключена соба от нигде. Знаете, Исус не време беше, бура беше и тръгна по, по езерото да оде на Деканих. И учениците го гледат и се викат, това нещо не е могуче, заради това ще го гледат Исус, не нали, че не е представен с дълга коса и стопана, нали? Брана, бе, ветър дуе. И гледате, как са се усекали в нокно време? Свикат като во зеро беа се издавиле, беа се издавиле тия демоните. Колко пешки беа там, што паса. Во дух. дух е во. Во дух. И Исус им вика, не се плашете. Не се плашете. Как да не се плашме, бе? да личва ние. Не плашите се. Покажуванието на емоции или да кажем на ситуация в која што вие ги беа изплашени и затворени, да се кажат ние може би сгрешиме с бизнеса, че го направим. А, адна ми вика, и мама, завърси школа, остави ти воа, нека викат, ти верував си, па ним толкова. Фараонът викаше, вие поклонейте му са, ама не може да дойдете тамка. Не мога да сборите му. Те! И тук бива. Не ли? Няма никой да те виде. А работа така завършиш. Люкто а, отлика на зрели, на вестински, на големи люди, е да признават от сгрешили. На малечки и наситни люди тежки има да признават от сгрешили. Защо да не бидува вправо? Защо да не бидува вправо? Аз съм всеки път вправо. Не ли? Има... Не ли? Ние сме всеки път вправо, дори никога не сме. Защо? От и аз кажах така ти гледаш, ти сваря, може би това не е най добър Значи, ама сега да си кажалата, така няма слабост да покаже. Покаже зъбе там, карашни, да се знае тук кой е кой. Така ги биде. Без при това да, да разберем от та... този е наш став ги нанося или нося цена за плакяне, за ще не сме спремни да я платме. И плахме такви цени в обществото или във всеки сегмент от нашето живеене. Заради това, че люди са носили отлуки, кои ще знаят от не са прави, ама нема. Как и да е? Исус дойде там, къде ще сме ние. Исус иде там, къде ще си ти. Изплашен или не, признаял или не, Исус иде. Иде и вика мир на вас. Амин. Не да е невероятно в днешно време как сакме да дадме, работи, кой ще осваря и ги И сега намалия такава водевойка, да, Сара, Цеца, Мартина и Бедрилисте ще оставете умъжни, знае ко сте били като них, от е мало луѓе кой ще ви обегят се цел светките ќе го дадат. и долина. А? Само ти не насакна. Няма проблем давме работи кои ще сваре ги немме. И она кој доволно паметна, утро надан ќе биде оствариот, јас не сум тоа за кој што се представам. Оти може би работите што ги ветувам или што сум ги ветил вчера, вада не се сеќавам од сум ги кажал. <laughs> Нели? Ама кој да го случајот со Исус, кој што е наш учител од кој што треба да учиме, не говоре на памет. Не, не говоря нещо, що не го живее. Не дава нещо, ще го нема. Он е принц на миро. И вики е Нави. Дел от мен. Нави мое на вас. Защо? Заради това, що мир им беше потребно повече от що било друго в този случай, за да успеят да се дойдат на себе и за да ги почнат да ги съгледат нещата, такви какви ще са. Да може да видят усвари чеки. Он е пак тука. Ние го погребаме. Ние го стремнаме от кръста. Ние го допираме. е изладан, ствърднан. Ние го замотаваме в чаршав. Ама я го пак тука е. И сега словото това е много уникатно. Йован го пишува 24 стих вика, а Тома наречен близна къде от 12 мина, не беше сонив. Един фал. И Библията е доволно ясна, на нас да не го привлече вниманието, за един шофаля. И аз ви кажам от това, че тук има люди, що фалят. и цело не може да биде, ако нещо фаля. И почна да си мислят. Йован знаеше ти, неговият учител говореше, ако някой ще е добър пастър, има, деве, има 100 овци и изгубя една, няма ли да ги оставя 99 и да тръгне по едната? Не са работят и вредността на едната е по-голема от 99-та. Него са работят и вошо го има в момент не е цел. Не е цел. Не ли вики една жена, ако има 10 парички и едната е изгубя? Нема ли да оставя се и да почне да бърки, за да я найде? Не се работи от едната паричка, вреда повече от 9. Него се от и трябва да бидат 10. Вредността на комплетът не е та, ако не е цела. Колко от нас кисакат доди купат на жента сега за 8 марта е, една чизма. Той е уредо, ако, ако, ако, до един друго, той е добро решение, на рати, на рати ги давише. Какво е долу, знаете. Той е уредо, ако жените има една нога. Ферски, нали, решава, нали, видлив проблем. Ама в нормални околности Нема логика, нали? Да. Не държа влага. Трябва две, да. за да биде комплет. Така? Да. И сега Иван кажува е един фале. И бачи то ще един фале, сакам да говорим вава вечер. От Тома тук на нас не е кажен, от е наречен близнак. Ние го знаем като неверен Тома. Защо трябва една епизода от живота? Един момент от живота да те дефинира тебе какъв ти ги биеш или кой си ти осваря. Етикета, право. Тома не беше неверен, не беше по-лош от другите. Що правя другите, то правя и то правеше он. В момента, когато трябваше да го възпреснат лата, Тома кажа, айде ние дойме с него да умрем. Другите не кажа, на мен ми изгледа малко като храбро в този момент. Ама тук Тома не е верен, Тома не е Не знаем ни после много от нас и после това ще случвало с живота на Тома. Прилично херойски. Умране за верата. Ама в днешно време не е верен Тома. една епизода от нашия живот, един момент от нашия живот може да дефинира за нас мислене пред людите, кой сме ние. Много работи да паднат вода, ето за тебе знаят само то едно нещо, защото тогаш го чуяли и го видели и си викат, а, това, е». <laughs> да. Ако е лошо посебно. Ако е добро, можете го забравя. Вероятно. Сега со Фейсбук повече стоя. Неколко дена. Тома не беше со них, и дори ученици му кажуват. Знаеш, що случи? Отидеме на църква и Господ дойде по такъв начин невероятен. Вау, човече, като никой път досега, Таков Такъв мир дойде. Така, ама така от кола се изпаднаме. Как ще никой път... Абе, насити, абе, люге, видейте, Исус направи спектакуларни служби. И ляди люди бяха присутни. Изцеление. Замислените на църква сме сега и да биде таква гужва, да бидат толкова на собран народ, за да трябва тук джамовто да ги изкарат, за да некой да влезе или там да гледа. А? На Исус службите такви бяха. Кровът го дигна, за да донесат човек за молитва за изцеление. Какви другари! Каква вера! Да го носят нини от човек ще им значи до Исус. В днешно време ние ги взимаме, ак сега, сега, не, ако се бъде бъде, не сега, аз се разправям с тебе. Пей! Не, нека друг кемки му кажем, и той вижда ги гледам. Четвървите се го дигат, го носят на рък си го носят. То е теже време. Да го донесат до Исус. И сега вие ученици, цялото нещо са го гледали, цялото нещо са го вкусовали, са били дел от него. За три години и повече. Ама това служба беше по-различна. Зате шо, бя собрани тамка верни люди, ама не верува оти Господ може да дойде. сплаша ги, и Господ иде тамка. И аз би кажал, тая служба, шо, и аз ти не сакам да изпущим. И аз и ти не сакам да изпущим. Сакам да бидам тамка. Сакам да бидам там. Дека шо Исус иде по начин по кой шо, ги разбира да наши представи от Не знаеш ли то нещо, Господ може да го направя? Иди им вике. Що се изплаши да За, за министърските места ли е работа? Плотите ги видят. Вечния град. По вас да бидат. Стубове. По вас да бидат. 12 ги бият. Е, по вас ги са викат. Ама един не беше там. Един не беше там. И то нещо правят цел разлика. И аз сакам да кажам за този един, че не беше там. Дали може би и аз, и дали може би ти. От предходната среда говорим за доброто семе, което ще беше посеяно от Бог и растеше меѓу и Словото сам се толкова вика животи. Доброто семе бяха верните, синовто Божи, а лошото семе бяха е, на, на злиот. И Бог реши така да растат заедно до краята, за да накрая бидат разделени. Ама и аз ти кажем и се предизвикме сами себе да се погледнеме от и много често и во нас наогме да расти и добро семе и какво и Павле вики и аз сакам да правам нели как ще трябва, Разбирам де за толкова, ама кога да го направам, се ма влече в другото да го направя. Едно сакам да правам, не го правам, що не сакам да направам, па го правам и разбира или ни кажува на нас от Ион, като нас во себе е имал борба на два човека кои ще се влечат денаваки денанаки. Добре. Единият трябва да се съглася с другият. Ако единият не се съгласа с другият, не е цело. Не от двойца заедно, ако не се договорят. Вики слова. Амос 3.3. Лесно са за затова ме запамтени, че аз не е памтен, не е изпадна да са, да Ама не от двойца заедно, ако не се договорят. И ти сам нема да успееш, ако во нещо, ще ние го гледаме. И от ти не са в хармония. Не е славейне. в църквата, кога ние пееме песни, некои песни до души и много хубаво ги пееме, и некои от нас пък и много хубаво пеят. И некои може да каже, «Е, леле тази сестра как го слава Господ много хубаво дали, дали доброто, убавто пеяне и е славение на Господ. Или вистинското славение. И аз ще ви кажем от вистинското славение, на вистинските поклонници. дека шо двойста са согласни. Двойцата ти, двойцата близнаци са усогласани, го носат присъството Божие. Един не беше там. И словото кажи животи по 8 дена неговите ученици пак бяха внатре. И Томас у них. Така вики Библията. 26 стих. По 8 дни неговите ученици пак бяха внатре. Ама вара път беше по-различна. Вара път беа комплетни. Защо не кажува по 8 дни? Как баш анатокмия по 8 дни? Дали Тома беше цяла неделя отсутен, па сега беше съвърнал. Може да има да назвърши негова работа. Може да има взема на неплатен отмор. Може е бил на годишни на служен Тома. А, бе. И сега се враги, ама не е битно дека бил, как бил, шо бил, дали тогаш дойдел или не. Битно ти по 8 дена Библията, всяка една да не каже денот или броят на нов почеток. От 8 е брой на нов почеток. 7 дена и веќе 8 е нов почеток. Нов почеток. Законът на, на Израел се беше им кажал, кога имате синове, на 8 ден ки го донесете да биде обрезан. Треба телото да биде сечено, за вистинското духовно да почне да тече, да дойде. Треба да биде, треба да го донесеш. Ама тоа носението секој път не оде така лесно. Нели? Е Нанче сега само на ръците и паѓа товарът да, донеса Марта. Ама ако Марта ти стане като Ана Мария, може да каже, не идваме, не отдам. Не ли? Ако ти стане като Милка, трябва е друг пазар да правиш. Значи, а не можеш да го отнесеш. Всеки път. Всяко станува сбор за Ана Мария или за Марта. Или за някой една само ако станува разбор за сами от себе. Дали твоето идеи на църква да носят тебе на църквата. Дали са нож сами от себе на църква. Оте може да, си остан... може да дойдеш на църква да седиш тук, оте е топло, или от е ладно, или от има хуманитарна, или оти... Така трябва да ми дружество. Или оти там, кога тоа ще ми се аресе. Или оти дружество. Икс причини. А ти, ти да бидеш негде на друго место. Може да дойдеш на църква. Айде да не имаш лоши мотиви. Ама грижите да те направя да биеш отсутен, да бидеш дома, дали изключих шпорт, да бидам вода ки стигне, няма да стигне, ако пуши, няма да пуши, как ки биде бая? Строите тя сече, няма да сече. И да бидеш тук и люкто да си тук, а освари да не... Важното е да бидме ние тука, цели. Сега, моментът, че е много интересен, е тоа што не само од медицината кажува, него од не само од Библијата кажува, него од и нашето искуство, нашата практика. Ние сами за себе знаеме од во нас во мене има зоки. Вие го гледате во нешто, ама јас го знам тоа другиот. И некој път другиот слуша едни нешта, не само во зок што му чита, некој път и тоа зоки на во му чита. Нели? Некой път аз му викам, ай, кем на църква, некой път он ми вика, ай, ай да не одме. <laughs> Свира ваа песна, не чеки ваа кя посвирам. Добра песна е. Гледа ваа жена, не чеки ваа кя гледам. Не мисли на тоа. не ли, нали са новите в, в, в, в, таков, в таков пазар, а? Да. По-лесно ме ако не съм само аз. Борба, как сега може да го кажем. Важното, то нещо се случва в нас. На, шо целю? За образованието, за да бидме забележени като заветни люги на Господ, трябва да бидме и аз и Зоки пред Господ. И аз, и Зоки тука. Исто трябва да бидеш и ти, двойцата, ти на това место, за да бидеш цел, за да може Господ да дуне дух на разум, на сила, да дуне, а не на, на страх. И невероятното нещо е то, що Исус иде и застана между них пак и им кажува мир вам. А, Дело до учениците, мнозинството, беа имали да е от такава една спектакуларна служба. И сега си викат, ес, Значи ако може така да не се случват службите, ако се събираме заедно, Господи иде по начин по който не очекваме, от Господ кой иде на една служба, декше Божи народ е собран, не иде по шема, ага, вие три песни трябва да ги свираме така да ги изсвириме и тогаш на во рефрен банк! Защото и предходната неделя така беше, и предход, предходната така беше. И сега, ако ги изпееме в три, банк, ама банк нема. Некой път и по сме ги изпяли песните, ама не мало банк. Е, защо? Оти може би некой е бил отстен. Тук е бил. Ама не е бил. 24 стих кажи ви така, а Тома наречен близнат, кеден от 12-те мина, не беше сонив кога дойде Исус. Затоа другите ученици му рекла, го видовме Господ. Тома не беше там, къде не знаеш што е случило. И сега кога иде, другите му кажуваат каква служба изпощи брат ми, леля, бе, тоа беше и му разправа. И Тома вики, шо лафте, бе, аз на мен не ми се върва. До толкова, нели, не ми се върва. Дотека не е, и аз. Исус там ли беше? Исус не беше там. Сега го е пазарът между учениците. И Томас се кажи, ако и аз додекна го чепна му в ранка на ръцете, на ребрата, не верувам. Исус не беше там, кама беше. Оти и кога не е, е. А и кога е, и някой от нас може да кажеш не е. Не го видях. Невероятно как на едно събрание едни люди го чувствуват Божия дух, го чувствуват Божието присъство, други сте викат. Нека го чуват Божият глас и знаят, видейте, знаят, що живе. а други сте викат, загърмели бе, а? И вие от, от докярната нещо, не подместие. Библиотеката. Мо от библиотеката, някой, рафта някой да не падна. За кой как? за кой как? Арна опрашен той за нас. Исус иде пак и Славто кажува, сега беа комплетни. Паричката не достигаше. беа 10, овцата беше върнана, беа 100, комплетни са. Исус затана меѓу них вика мир на вас и потом му кажува на Тома. На от нас има ни случено, сега ти ми извинеш, нали ти си до мене, на колко от нас имат им се случено изкуство во кој Господ ти говоря нещо, ще никой път не миш ги поставен като прашна, а цяло време са хаоса да ги знаеш. И да има кажува на Тома, Тома, кой му кажа нисто ти Тома, баш тоа сак ще да го направя. Дай го твоят пръст, вамо и види ми ги раците, и дай ми твоята рак и стави във моите ребра, и не биде неверен, тук верен. Господ отговаря на нашите прашения и без да ги поставяме. Има купнеже в нас който си викаш, е, и Господ ти слуша. Не слуша само, що говорме. От някой път говорим глупости. Не го слуша. А чува и сълзата, когато ти паге. Защо паге? Що е натерало? Нели Славото кажува, ке дойде ден, в кой ще ги избрише сите сълзи от нашите очи. Говорме за нашият Бог. Он е невероятен. И сега иде момент, во кој што един човек проявява сумнение, кој што се одразува на, на цело, славата Славто кажува, малко, те, малко квас го подквасва целото тесто. Ако ние напочнеме да, да се учиме на криво, много от китерме на криво сите. Защото тръгнало от некъде. И Юда беше кажал, защо трябва да се пилеят вие толкова пари, бе? Може да се наранят. Ехе, кол... цел щип да го нахранме, гладните да ги нахранме. Кога жента беше го скършила мирто, за да го помази Исус. Едното от Евангелията кажува. Другото Евангелие кажува, некои от учениците на го Едното ясно кажува, сега не знам кое, от Юда кажа. Другото кажува от и некои од на годава за таа книжка. Третото Евангелие кажува, е оти сите ученици не годава. Од един, неколку, од неколку, сите. Важно е целото на шо ке стоја. Исус зима, ние често зимуваме, викме колко луѓе там се собират, колко е црквата 100 човека, голема църква ще те я види, а вие 500 човека, брей, ти е сигурно много добре мода, да, а вие 30 човека. Не са вие като тия, тия са имат 500, това е по-голема. Ама когато дойде криза, прашенето е колко ти остана. Не говорим, не говорим за ученици. От има навивач само. От било кое причина ще станам там, когато дойде кризата, го изпитаме целта. И сега гледаме Тома как е в позиция да разбере от ево нещо що се случува с него. Е повече, отколку че он може да се представя, От ево некои тук, за кой ще ние ва вечер или в нашия живот се учим и се трудиме да го следим, е по-голем от нашите представи. Господ ги знае нашите най скрияни тайни, най-длабоки тайни. Тато и мама не ги знаят. А Он ги знае. И, и, и на Саке. На Саке. Ние може да ги кажем, ние сме си супер. Бъдем, ли? Нали, някой за себе си каже, аз съм супер, ама длабоко от тебе знаеш, че има работи, кои ще не баш приятно мирисат. И Господ трябва да ги мириси тия постоянно и да, да тасаке. И тасаке. И масаке. Ама за да те благословя, тебе, говорим за тебе, за те точно ти сакаш да бидеш благословен, не ли? И аз сакам да бидам благословен за да ме благослови и мене. Много малко е, много ефтино е, много невкусно е, много несъответно е, ако се представам само и аз. векам я. Положа ръкта на мене и благословам. Оти. Господ не сега да му благословя мене. Во го гледайте. Господ сега да го благословя Зоки. 20. Господ не сега да благослови само тебе. Неговата благословя е цел. За двойцата и ти, и Милка да бидете в согласност, и ти и Зоки да бидете в согласност, за кога върли сте нещо, да биде вързано. Тая власт ще Господ сега да нададе. Той е авторитетът, во кой ще сака да наоблече. Ти и ти двойчката за ръка, дойде да станете пред Господ. Има люди, ще са смяна. Насмяни са, дотерани са. Убави са. Кой го види, вихи, браво, супер. Ето, Господ го благословил, молоден. Ама в недра. Он се знае и Господ знае. Колко от нас тук кажат са благословени? Искрено, благословени сме. Хвал на Господ, здрави, живи, бадам се разбудиме. Имаме храна, ние не имаме вода, ама Господ на благослови да имаме, да се купме некни. Брат ни да донесе. Благословени сме. Не е лъжа, да признаем. Нали? Господи, хвала ти, че сме благословени люди. Арно, ама, нека почекме да видиме, што ќе се случи. Кога почнеме двойцата да идме пред Господ. Кога Господ ќе имам благословие и мене, и во мене. Тогаш ќе почнат тие шо око нема видено. Видете, нашите очекувања, нашите молитви пред Господ са сетници. Ние са молиме за, за кола, за станот, за, за ли, нещичко тука, за да ни стане по-убаво. Топличко да биде, тепих да кладме, нели, меко да газме, по-убави стол. Ама тоа нещо не е най-важното за нас. Господ има благослове, за кое ще нашите народи фантазии още нямат помислено да се молят. Защо? Заради тоа, шо близнак от наши изпушки служби. Изпушки момента, по кој ще Господ се проявява. И тоа е новиот почеток, осмиот ден, за нас, за некои от нас, за сите нас или за никой от нас, тежко иде или никак не иде. Треба да се разбудме Воя библейски ще говорим. Нека да се помисли, не нали, да ти говорим празна слама млато. Давид си заповедише сам на себе, за да се поклоняме на Господ. Сам кажи още на себе. И Йов сам кажи още на себе. И да му убие, пак ки го, ки го слава. Не ме интересират околностите ме интересира от и аз и аз заедно ги го правим в истинското пред Господ. Амин. А? Амин. Господ не ги знае само прашените, само нашите размислования. Ако бидат така, тогаш не ли, ако Господа направи това работа, и аз ти му го продавам моят живот и ги Господ. Не е работа за пазара работата е дали не е виден кой е он. Дали сме спремни моето. Ще люди го гледат. тоа ще аз се представам, тоа ще аз сакам вие да го мислите за мен. Най-най. За мене. На мене. Дали съм спремен да оклам на кръстото? дали се спремен да го кладам на кръста, да го кладам на тапет. Ако почнем да го правиме, точно людите го гледат, точно ние се представяме и сме, да го дадме на Господ и да бидме на тапет кладане, да умре, тогаш Господ ки дойде кладе министрска позиция на Зоки, Министрска позиция на Петър, на Тома, на X друзи. Колко от нас сакат бе министър? Духовно. Колко от нас сакат Господин Блага круна на главата? Да наувенче, да, да наувенче с авторитет, с слава. Кога одиш, кога одиш и оценката твоя да оздравяват. Ами, ами, ами. Библийски е. Не за да пари за да се плащат от нас. Обикнете, ами, от них пагяле, пагяле, сакати се изцелували, се изцелували. Ама люто, от и не може да фанат тебе, го факят вор, ще тебе да представя и му го дират статут. Нели? Павле и сила но и хлада и натепани и вързани в дупката. Нема телевизор, нема кабелска от Роби, гратис. Нема. Темница, само мишера. И не можеш да видиш колко ви са. Защо? Тая цента. В днешно време тая, той е знак, имаш нещо грешено. Сигурно, защо е инчите затворят? ли? Нали? Защо е им да, да, да, да тепат некъде? Нека от грешки имаш направено. Защо е инче люките лафа така лошо за тебе? Ако това време люкто биде удостояване да страдат като Исус, заради Исус. И това, когато се удиля, нещата са се случувале. Слепи да прогледават, мъртви да възкреснават, глуби да прослушават. И в днешно време ние свикме, Господи, защо нема като тогаш ще е мало? Еми нема като тогаш ще е мало, затоа што много често идме сами на църква. И аз и ти сме кой дека. Не ли? Да не някои са навреде. Не постоянно. Некои идат по-често. Двоицата на църква. Ама предизвикът е за нас да се събираме ние, за да станем цели пред Господ. И кога ќе се собераме без разлика колко е църквата, дали 20, 30, 50, 100 човека, 200, 300, 500, 1000, един цел, един цел е доволно за щип да поверува. Един цел е доволно и ляда демони да гоне. Един цел. Исус бъркаше един цел. И си стоеше като народ и си тропкише и си викше, за 10 минутки ти дойде. И кава ви да иде. Вики, може ли, извинете госпожа, може ли една чаша вода? Жешко веки некоя време тук го да се изладам. Една жена, коша, тамка стана цела. И отида в градът и цел град повърва. Уу! 12 негови ученици и он е бяха в градот. Колко повърва? Скрия съм. Не скрия, отида да си купия там от Китго, що им трябваше. Може би нови снима се разкарна, дали в Зендолина в Китго, от тук е по-ефтино. Айде, айде, по-близко, не е. от тук и взема два път. Айде. И взема на Юда му отговаря, от нали, цената може да варират, но сега може да остане косур ситните в него, да му от него. Нали? И си дойде, ама не побърва никой. А една ще беше трансформирана. Видете, люди, на нас не трябва да ги найдеме вестинските люди. Ние може да кажуваме на сите, трябва да кажуваме на сите, може да можем на сите, трябва да можем на сите. Ама времето трябва да го изтрошме на един му от евистински. Да. Вистински. Инвестираш в него, Господ го трансформира. Негова работа е. И тоя цел отвързан, го заминаме, запаляме се по него. Амин. Често ние клаваме на гърбот на пасторът, не казва, че цела работа. Ама Библията кажи, от работа на пасторите да, да екипира светиите, за он не да започват работата. Некои да се съгласи, то двойца се съгласиме. Ние двойца се съгласиме и решиме така да видаме. Е,